transporto de aquo al duon seca regiono. Brasilo disponas la plei grandan reservon de dolcia aquo en la mondo. Iam la rivero Amazonas en havas dute quin de la mondai reservoi. Tamen, cia Brasilo estas grandega lando, prescao continento, ne en ciovi regionoi abundas aquo uno e la diversa e Brasila biomoi estas granda regiono e nord orienta Brasilo. Ties climato estas nomata duon seca. Ca ec la regiono nomijas Brasila duon sequeio. Gi etendijas su plurae substatoi ca ocupas prescau uno milionon da quadratae kilometroi, au dec uno de la tuta Brasilo quio estas prescao la trioblo de Germanio. La vorto duan seca iam montras che la regiono ne estas tute seca, ne estas deserto, sed gi estas secega. En multae locae mancas aquo, cae ofte ocasas long daurae periodoi de sequezzo, tio estas de manco de pluvo. Exemple nun regas gravega sequezzo, quio iam dauras quin iaroin, cae estas la plei malbona de la lastae cent iaroi. Plantoi mortas, multae bestoi mortas, multae homoi, agroculturistoi cae ILIAI familioi, suferas pro manco de aquo cae de mono, char ili ne plu havas plantoin au bestoin por vendi. Proxime al tio regiono fluas la rivero San Francisco, uno e la plei grandai de Brasilo cae de Sud America. Pro tio, iam en 1847 ec estis la ideo transporti parton de la aquo de tio rivero alla duon seca regiono, evidente tra canaloi. Sed in tio epoco mancis mono por realigi la proiecton. La ideo dauris tum uno iarcento, cae in 1943 la tiama presidente Getulio Vargas voles realigi gin, sed anca li ne successis. En la 1980-a iaroi, dum la presidentezzo de generalo Juan Figueredo, oni fine eclabores concretan proiecton. In 1994 presidento presidente Itama Franco numumis ministron de la regiona integrado, cae postulis la realigon de la menciita proiecto. Nec dum lia presidentezzo, nec dum tiu de lia postiulo Fernando Enrique Cardoso, tio ocasis. Sed tio presidento crees quelcan institucioin qui devis prisorgi la aferon. Lia postiulo, presidento Lula, comisis pluain ciu tipain studoin pri la eblo construi canaloin po transporti aquon de la rivero San Francisco a la duon seca regiono. Ocazes multa discutoi, char ne ciui brasilianoi consentis cun tia entrepreno. Cefe la elogiantoi de la regionoi apud la subai partoi de la rivero, post la elireioi de la canaloi, timis che mancos aquo al ili. Tamen en 2005, la Nazia Consilio pri Aquae Rich Fontoi aprobis la tutam proiecton de ligado de la Rivero San Francisco cun la Nord Orienta Basseno. Lau la proiecto, la Registaro intensis construi cefe du grandain canaloin au canal systemoin, uno in Nord Orienta directo, Orienta Axo, la alia in Norda directo, Norda Axo. La unua longos 220 kilometroin, la dua 400 kilometroin. Cune, la du canaloi transportos aquon al circau dectu milionoi da homoi, malgrandigante ilia suferon. En 2007 comencigis la laboroi pri la orienta axo, poste ancao tivi pri la alia. Sed la laboroi estis quelcfoie interrompitai ali foie ripari partoin de jam construitae seccioi. Nun, en 2017, la Ministerio pri Nazia Integrado annoncis che la canalo de la Orienta Axo estas preta cae portas aquon al 700.000 homoi, cae la alia axo estas preta je 96%. Do, baldau la tutto de la menciitae dectu milionoi da elongiantoi de la duon seca regiono de Brasilo ricevos la tion besonatan aquon.